saodat asri qissalari bulutlarga qilingan ishora bir yoz mavsumi bu diyorlarda qurg'oqchilikni keltirdi odamlar har kuni ertalabdan osmonga tikilishar bir parcha bulut ko'rinib qolarmikin deb umid qilishar edi oqshom tushib qosh qorayganda yana bulut bulutsiz yomg'irsiz o'tgan kun uchun g'am anduh kabaning atrofini o'rab turgan son sanoqsiz butlar endi biron ishga yaramaydi degan tushuncha tobora ko'proq kishilarning ongini egallay boshladi kunlardan bir kuni boylardan birining eshigi ochilib undan bir qul chiqdi qo'lida bir tovoq to'la qaymoq bor edi kaba tomonga yo'l oldi yuzida aks etayotgan ifodani tushunish qiyin edi yuragi siqilgan istagan narsasiga erisha olmagan bir kishiga o'xshar edi kabagacha keldi bir to'da butlarning orasidan o'tdi xo'jayini ismini aytgan butning qoshiga bordi tovoqni uning oldiga qo'ydi va orqasiga qayrildi bu qaymoq xo'jayini tomonidan yomg'ir yog'ishiga shafoatchi bo'lar degan umidda bu butga berilgan bir poradek gap edi ehtimol bu qaymoqning hurmati uchun yeru ko'kning egasi bo'lgan ulug' mavloga yolvorar yomg'ir yog'dirish iznini olar qul qup quruq jonsiz toshning oldida istar istamas qoldirgan qaymoqdan hech ko'zini uzolmasdi shu tariqa o'n besh qadamcha orqaga yurdi o'tirdi juda g'amgin edi bu birinchi marta kelishi emasdi shu kungacha qanchadan qancha tansiq noz ne'matlardan olib kelgan bu jonsiz toshning oldiga yuragi achisha achisha qoldirib ketgan umr bo'yi jon dili bilan xizmat qilgan bu uyda o'sha toshchalik qadri hurmati yo'q edi uning shu tovoqqa shu tovoqda keltirilgan qaymoqdan na biron marta tatib ko'rgan va na tatib ko'rish uchun taklif etilgan qaymoq o'rnini yegan kaltaklari qaymoq o'rniga yegan kaltaklarining esa son sanog'i yo'q yelkasida yegan kaltaklarning qator qator izlari bor doimo beminnat qilgan xizmati xizmati evaziga xo'rlangan kamsitilgan urib do'pposlangan holbuki bu jonsiz toshning u oilaga bergan hech qanday foydasi yo'q ammo dunyoqarashi tor bo'lgan xo'jayini har safar fursati kelganda eng tansiqnoz ne'matlarni unga jo'natishdan tiyilmas edi mabodo eshitib qolsalar kam qamchilar ostida o'ldirib yubormasliklariga ishonchi yo'q bo'lmasa o'tirib bu qaymoqni mazza qilib yeyishga rozi edi u ammo yurak yuragigacha singib ketgan qo'rquv hissi bunga yo'l qo'ymadi o'tirib g'am anduh hasrat bilan qaymoqqa qaray boshladi ko'p o'tmay yugurib kelgan bir kuchuk qaymoqni to'yib zo'r ishtaha bilan paqqos tushirdi saldan keyin oyog'ini ko'tardi va butning ustini bulg'ab yana yugurib ketdi qulning butun vujudi titrab ketdi yuragiga muzday suv sepilgandek bo'ldi ichi yondi chunki og'zini suvi oqa oqa hidlab hidlab keltirgan ammo bir luqma ham yeyishga ham jur'at etolmagani qaymoq bir kuchukning nafsiga yem bo'lgan edi ammo shundan keyin itning tap tortmay butga ho'llab ketishi unga berilgan jazo undan olingan o'chdek ta'sir qildi turli bema'ni odatlarga boy bu shaharda qanchadan qancha oziq ovqat sovg'a salomlar butlarga hadya etilar ammo noz ne'matlarning huzurini daydi mushuklaru itlar ko'rar edi erta tongdan boshlab kuni bo'yi ba'zan kechalari ham qoshlariga kelib sajda qilib yomg'ir so'raganlar yetarli darajada yolvorganlariga lozim bo'lgan darajada iltijo etganliklariga ishongach u yerdan ketishar ammo kelganlarida qanchalik loqayd va sokin bo'lsalar ketganlaridan keyin ham shunchalik hissiz bo'lgan butlarning ustlarini ho'llab ketadigan itlarni quvib yuborishga ham ojiz bo'lgan tosh parchalari ekanliklariga yo aqllari yetmas yo parvo qilmas edilar berilgan hadyalar qilingan nazru niyozlar hamma hammasi bekor ketdi ko'kda hamon na bir parcha bulut na yomg'irdan darak bor edi yer yana suv suvga chanqoqligicha hasrat ichida qoldi hayvonlar ochlikdan azoblanib suvsizlikdan qiylanib qiynalib qolaverdilar qayerda bir suhbat yoki yig'in bo'lsa yagona muammo qurg'oqchilik edi qo'ldan kelgan barcha choralar sinab ko'rilgani ammo hech qanday natija erishilmagani bahs etilar ilohlarning ko'ngillarini ololmaganliklaridan so'zlashar edi bu orada ikki yilcha oldin abdulmuttalibning abu qubaysda o'qigan yomg'ir duosini esladilar hozir oramizda bo'lsa edi yana yomg'ir duosiga chiqishni taklif etardik deganlar bo'ldi bahira hoshim o'g'illarining yo'lboshchisi abu tolibga iltimos qilishga qaror berildi nima bo'lganda ham abu tolib abdulmuttalibning o'g'li edi uning qoni jo'sh urardi yuragida abu tolib uyga kelgan bir qancha quraysh qariyalarini iltifot bilan ichkariga taklif etdi salomlashdilar kelganlardan biri sening huzuringga bosh urib kelishimizning asl sababi ey abu tolib yomg'ir duosiga chiqishingni so'rashdir o'zing ham ko'rib turganingdek suvsizlikdan qirilayotirmiz hayvonlarimiz holdan toydi biz uchun yomg'ir duosiga chiqsang qanday bo'larkin a abu tolib bu taklifni o'rinli deb topdi bajonidil roziman ammo bizning kuchimiz duodan boshqasiga yetmaydi saldan keyin uydan chiqdi yoniga suyukli jiyanini olib yo'lga tushdi kabaga keldi kabaning devoriga suyandi boshini ko'tardi va duo qila boshladi xalq unga qo'shilib takror takror omin deb turdi har doimgidek bu kun ham osmon bulutsiz edi duo qabul bo'lgan taqdirda ikki uch kun ichida yomg'ir yog'ishi mumkin edi abu tolib butlarga emas janobi haqqa iltijo qilardi zotan ular janobi haqning borligini tan olishar butlarni esa alloh taolo bilan odamlar o'rtasida vositachi homiy deb bilardilar shu asnoda abu tolibning yonidagi mas'um go'dakning ham qo'llarini ko'tarib barmoqlari ila ko'kka ishora qilgani ma'lum bo'ldi bu ishora bilan ko'kda ko'ringan bir narsani ko'rsatarmidi yoki buyuk yaratuvchi tomonidan ko'tarilgan edimi u qo'lchalar bu haqda hech kim bilmaydi ammo yaxshi qaraganlarida muhammad barmog'i ko'rsatgan tomonda bir bulutning ufqdan oshib o'tgani va shamol tezligida ilgarilab kelayotgani ko'rindi orqasidan takror va takror paydo bo'lgan bulutlar uni taqib eta boshladilar ko'p o'tmay makka ustini qora bulutlar qopladi abu tolib hali duosini tamomlab ulgurmagan edi pastga tushgan bir necha yomg'ir tomchisi shodlik qichqiriqlariga sabab bo'ldi baland ovozda yangrayotgan omin so'zlari bu safar sevinchga to'la edi yomg'ir duosi uchun to'planganlarni yomg'ir tarqab ketishi ketishga majbur etdi yuzlaridan oqayotgan tomchilar tomchilar yomg'ir suvi edimi yoki shodiyona ko'z yoshlarimi buni farqlash qiyin garchi duoni abu tolib o'qigan bo'lsa-da, qodir egamiz yomg'irni kimning hurmati uchun berdi abu tolib bu savolga javobini juda yaxshi bilardi o'sha kecha ko'pgina oilalarda abu tolibning duoga chiqqani to'g'risida bahs yuritildi zotan duoni boshidan oxirigacha o'z quloqlari bilan eshitganlar bor edi ular abu tolibning qayta qayta ollohim ushbu ma'sumning hurmatiga ollohim ushbu yetim hurmati deya yonidagi nurli go'takni shafoatchi qilganidan bexabar xabardor edilar ulardan biri nima bo'lsa ham u bola barmoqlari bilan ko'kka ishora qilgach bo'ldi go'yo ko'kdan bulutlarni bu yoqqa chorlagandek ko'rindi menga derdi boshqasi bu bolada bir gap bor ikki yil oldin abdulmuttalibning duosini eshitgan edim u ham bu yetim hurmatiga deb duo qilgan edi dedi ayollardan biri xo'sh butlarchi butlarimiz nima qildi deb so'radi nima qilardilar hech narsa dedi uning eri boshqa biri yanada ochiqroq qilib aytdi ya'ni tosh qotib turaverdilar tashqarida yomg'ir hamol seldek quyardi bir kuni makkaga mashhur bashoratchi keldi kishining yuzidagi yuzidagi qo'llaridagi yo'llarga qarab uning kelajagi haqida ma'lumot berardi har kim bolasini uning huzuriga olib kela boshladi unga ko'rsatishdi gaplarini jon quloqlari bilan tinglashdi abu toliq ham jiyani bilan birgalikda kelgan edi bu yerda ularning ham kelishi tasodif edimi yoki abu tolib jiyanida zohir bo'lgan va kun sayin oydinlashayotgan ustuvor xislatlar haqida gapirib bu odamning qanday ma'lumot berishiga qiziqqanmidi bu narsa bizga qorong'i bashoratchining atrofi xuddi asal uyasiga o'xshardi u hoshim o'g'illarining yetakchisi abu tolibning ham yonida bir bola bilan kelganini ko'rdi darhol ishini yig'ishtirib ularga o'girildi ammo atrofdagilar uni o'z holiga qo'yadiganlar emasdi har tarafdan baqirib chaqirib ularni qarashni ularga qarashni so'ray boshladilar abu tolib olib kelgan bolani o'tqazib yuboring meni yonimga onang qoqindiq bolam abu tolibning navbati hali kelganicha yo'q mening nevaramni ko'rib qo'y axir uning yonidagi bolada g'aroyib xislatlarni ko'ryapman tushunarli lekin bizning ishimizni ham ertaga qoldirma abu tolib bashoratchining to'satdan jiyaniga o'girilgani va boshqa bolalarni ko'rishdan qo'l siltaganini ko'rgach yana biron zarar tegmasin deya jiyaniga qayrildi qani o'g'lim sen uyga boraverginchi dedi u odam har ikki gapning birida abu tolib qayerda deb so'rardi birdan uni ko'rib qoldi qayerdasan ey abu tolib ko'rib turganingdek shu yerdaman yoningdagi bola qani uyga jo'natdim bashoratchi o'rnidan turdi abu tolibning qo'lidan tutib bir necha odim chetlab o'tib o'tdi va dedi u bolaga diqqat bilan qara shuni yaxshi bilginki u oddiy bola emas voyaga yetganda ham oddiy inson bo'lmaydi dedi pichirlab so'ngra abu tolibga qattiq tikildi qasam ichaman qayta qayta qasam ichamanki so'zlarim to'g'ri chiqadi dedi